Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Նոր տնտեսական հարաբերությունները բացահայտեցին Բերթաշենցի 3 տասնյակի չափ անհատների գործարարական ջիղը։ Նրանցից մեկը Գարիկ Սարգսյանն է, ում հետ հանդիպեցինք գյուղում։ Զբաղվում հիմնականում գյուղատնտեսությամբ տեխնիկա ունիմ, նորից կոմբայներից եմ ձեռք բերել լիզինգով, տրակտորն ունիմ, մոտորապես մի 40 քան հեկտար վարձակալած հողակտորն ունիմ, հիմնականում զբաղվում եմ ծորենգարու արտադրությամբ, ծխախոտի հումքի արտադրությամբ։ Խաղայգի ունեք։ Խաղայգի չէ, խաղա զբաղվում չում, հիմնականում հոսցնում ծխախոտը, մենք էլ ծորենը գարի։ Անցած տարի մոտորապես 60 հեկտար բազմամյա խոտաբույսեր եմ ցանալ, ծրագիր կար, Վերին ենթաշրջանի ծրագիրա բազմամյա խոտաբույսեր ցանելու նպատակա 60 50 հեկտարել կորոնգան ընցանալ։ Երկը արդեն սպասում է գառնան։ Խորենը գարին ինչպես է քիրացրել։ Խորենը գարին շատ հոյակապ։ Մեր կառավարության միջամտությամբ Խորենը գարին գառնի գրուպը մենք հանձնալ 130 դրամով։ Գարինն էլ հանձնալ ենք գյուղի եւ գյուղատեսչական աջակցության։ 1 հեկտարից քանի ցենտներ բերք եք ստացել միջինը։ Միջինը Խորենը ստացալ եմ համարյա 25 ցենտներից, բայց գարին 10 ցենտներ։ Պաճառը ո՞րն եք համարում, որ գարու բերքատվությունը ցածր է։ Բերքատվությունը որ ցածր է, դա իմ մեղքսա, որ որովհետև ես գարին ցանալամ դեկտեմբեր ամսում ռիսկու հետ կապված ալար, բայց գարին պիտի շատ շուտ ցանուի սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամիսներին։ Ձեր ցանկատարածքները հրդեհից ուժել են։ Չէ։ Որտեղ են գտնում։ Համանքի վարչական տարածքում, մեր գյուղամերձ հողերում։ Սեփականաշնորհված հողերը նույնպես մշակում եք։ Հա, ունիմ 3.2 հեկտար սեփականաշնորհվածով գարիցով եմ ցանում։ Բերթաշենում բանջարաբուծությամբ զբաղվելը օգուտ չէ։ Օգուտ է, բանջարաբուծությամբ զբաղվելը օգուտ է կոմունիստի տարիներից էլ մեր գյուղը բանջարանաբոստանային կուլտուրաներով շատ քիչ էր զբաղվում։ Հիմնականը մարդիկ խաղաղագործության երան զարգտամ, անասնապահությունը ու մեկ էլ դաշտավարությունը։ Եթե բանջարաբուծությամբ զբաղվում են, պիտի նաև ջուր լինի։ Գյուղը ռոկման ջուր ունի։ Գյուղը ներկայապահից գործում է 5 արտեզյան ջուրհոր, որ որից 3-ը խորթային տարիներից կապիտալ վերանորոգված է, իսկ երկու հատը նոր արտեզյան ջուրհորները տեղադրված վարչապետի միջամտությամբ մարդիկ հիանալի օգտվում են այդ արտիզանից։ Դուք ինքներդ բանջարաբուծությամբ զբաղվում եք։ Չէ, ես չեմ զբաղվում։ Տնտեսությունը զարգացնելու ինչ ծրագրեր կան։ Տնտեսությունը զարգացնելու հատը գյուղում ինչ ծրագիր անաստան։ Կոնկրետ դուք։ Կոնկրետ կարելի ասենք թշնաբուծությամբ զբաղված բայց մի քիչ գարիցորեն որ արդեն թանկանում է, արդեն թշնաբուծությունը այն եկամուտը չի տալիս։ Կարելի է անասնապահություն տարբեր ձևի մարդիկ վարկնյորոնում անասնապահության հդը։ Կոնկրետ ձեր մասին է խոսքը, դուք ինքներդ մտադիր եք այդ երեք ուղությամբ։ Չէ, ես առաջ թշնաբուծությամբ զբաղվում էի։ 2007-ից մինչև 10 թիվը ես մի հատ ֆերմայում առալ, մեր գյուղի խորհրդային ժամանակաշրջանների ֆերմաներից մեկը առալում, նորոքալ լրիվ մոտ 6000 թև թռչուն էի պահում, հավեր իրացում էր, բայց արդեն ներկապահես եկամտաբերչի դրա համար ֆերմանկապալում։ Հիմնականում իմս ծխախոտի հումքի արտադրությունն է, մեկ էլ դաշտավարությունը։ Եթե նույն ֆերման օգտագործեք խոշոր եղջերավորներ պահելու համար։ Չէ, խոշոր եղջերավորները ես չեմ կարող պահին, որովհետև իմ գործ չի լիտա։ հա։ Իմս հիմնականում տեխնիկան է, այս տեխնիկային պահում տեխնիկաներով զբաղվում, մեկ էլ դաշտավարություն։ Խողագործությամբ դուք միայնակ չեք զբաղվում, վարձու աշխատողներ կան։ Ծխախոտը դե մենակ չես կարող աշխատել, 7 հեկտար պլանտացիա ունեմ ծախախոտի, որտեղ աշխատում են 13-ից մինչև 16 բանվոր։ Նայած օրվան։ Գյուղեր կան, որտեղ շատ դժվար են վարձու աշխատող գտնում։ Չէ, ասի որ դժվար է, որտեղ մարդիկ արդեն մի քիչ ուրիշ ձևին սկսում մտածել է, ասինքն եթե գործա, գործալի օրը 5000 դրամ մեկ բանվորին օրավարձում տալիս։ Մնացածն էլ նույն ձևի 5000 դրամ է, ու մարդիկ արդեն նորմալ կյանուն աշխատում են։ Եթե գախնիկ չէ, ինչից եք սկսել։ Չէ որ նման տնտեսություն ստեղծելու համար նախնական կապիտալ, նախ նախնական ինչ որ բան պետք է, որի վրա պիտի հենվել սկսել։ Որ ասիմ կարող եմ մի քիչ հեքիաթային թվամ։ Ես առաջ Ստեփանակերտում էի աշխատում, Արցախ ֆտորչերմետ բանկար։ Մետաղի ջարդոն էին հա։ Ալումին պղինց մետաղի ջարդոն տանում էինք Երևան հանձնում էինք։ Այդ ժամանակ ես կոմբայն ձեր բերեցի, մեր փայաբաժին կոմբայնը, այսինքն կոլտեսչուն որ լուծարալն, մեր խմբի կոմբայնը մարդիկ իրանք առաջարկին, որ քո մասնագիտությունը տա կոմբայնը։ Դուք մեխանիզատոր եք մասնագիտության։ Ես ավարտել եմ մեխանիզացիայի բաժին բաժինը։ Մարտիկ հավաքվալն ժողովի նման որոշալն որ քեզ ընտամ։ Ուշել իրանց փողերը տվալում կոմբայն արա։ Բայց դաշտը մշակելու, արտ մշակելու նաև տրակտորի հարկավոր եւ այլ եւ այլ։ Դրանից առաջ ես էլի մեր կողմնտեսությունից աճուրթով ձերքն բերալ մի հատ UMZ անիվավոր տրակտոր, այդ տրակտորով աշխատալամ, ինչ որ գումարներ լալա։ Մեծամասնությունը մայրս է կոմե գրալ, ինքը ռուսերեն լեզվի մասնագետ է, 42 տարվա ստաժում է։ Այն վաղտ ինքը ստանում է 27000 դրամ։ Դա մեծ գումար էր։ 99 կուզում 2000 թվականներին ինքնա ինձ շատ օգնալ, համարյա վերացիմ ինքնալի առալ։ Իր ամսով այդ աշխատավարձը տվալ ենք տեխնիկան առալ։ Եվ դուք ինքներդ եք։ Ես ինքս նստալ եմ տրակտորը քշալ եմ, այդ տրակտորով աշխատալ եմ, հետո մի քիչ գումարն է, որ արդեն ռիսկը մռալ 2001 թվականին ես հողում վարձակալալ մի 7 հեկտար։ Արտը մռալ շատ նորմալ էլ բերքատրալ, մոտ մի 20 քանի տոննա ծորենը ստացալ այդ 7 հեկտարից։ Այդ ծորենը 100 դրամով վաճառալում, հետո արդեն թրթորավոր տրակտորում ձեռք բերալ կամած-կամած զարգացրել հա, եք տնտեսությունը։ Ես միանգամից չէ, միանգամից այդքանը չէ։ Հացահատիկի մշակությունը եւս ռիսկի հետ է կապված։ Մանավանդ մեր կլիմայական պայմաններում, ասում եք, արդեն ճշնաբուծությունը եկամտաբեր չէր, ֆերման այլևս չեք աշխատեցնում։ Հնարավոր է ժամանակ գա, որ ասում եմ մի տարի երաշտ է, մի տարի կարկուտ է եւ այլը եւ այլը, որ դաթարեք նաեւ հողագործությամբ զբաղվել։ Երևի չէ, աստուած ոչ արած հողագործությունը մենակ կարկուտնակարակլի ու ոչ մի բան յուր չսոն տանում կամ այսինքն կարկուտի դեպքում սա դաշտերը տանում է, հա։ բայց դե քանի տարի է ոչ ճիշտի, եթե 10 ցետներ են քնջում, այդ տարվա ապրոստը կար, ընտանիքդ կարում սպայս։ Կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ դա խիստ ռիսկային է։ Կան, շատ կան մարդիկ։ Ես 2002 թվականին արդեն 30 հեկտար արտմցանալ մեր մոտիկ բարեկամները ասալ են գլոխոտ խարաբա, այդքան ծորենի խիզ քչում, հողը կարող է կարկոտ հրդեփ, բան, բայց ռիսկը մռալ գցել ու լավ էլ բերքն ստացալ։ 2003 <coughs> թվականին ինձ 50 հեկտար արտալալ, 50 հեկտարից ես ստացալ եմ 136 տոննա ծորեն։ Տվեցել արդեն գրացալ եմ, արդեն հիմք դրել եմ, հողահելալ գրացալ եմ, կոմբայնել առնիմ, տեխնիկա էլ ամեն ինչ էլ առալ։ Իսկ տեխնիկայի վերանորոգում, պահեստամասը դրանք չեն ազդում եկամտաբերության դե վրա։ Թե դուք ինքներդ կարողանում եք վերանորոգել։ Չէ, տեխնիկայի պահեստամասերը ձերք բերում կամ խանութներից կամ Բայց վերանորոգել։ Վերանորոգել եմ ինքներս անգամ։ Ես ու իմ ախպերս անում եմ մեր տեխնիկա մտքերը։ Կարելի ասել, որ դա ընտանեկան բիզնես է։ Անպայման։ Մին ընտանիքն երկու աղբերինք մի հարկի տակ բնակում, աշխատանքն էլ միասին անում ենք։ Պարոն Սարգսյան, դուք Բերթաշենի գյուղական համայնքի ղեկավարն եք։ Սեպտեմբերի 13-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ձեր տեխնացությունը չեք դրել։ Դա կապված է նրա հետ, որ տնտեսությունում խիստ զբաղված եք։ Խանգարում է։ Չէ, չի խանգարում։ Ես 3 անգամ վերընտրվել եմ Բերթաշենի համայնքի ղեկավար 2001-ից 2007-ի ու աշխատալեմ հետո աշխատեի Սմիրալ գյուղի եւ գյուղատնտեսչական աջակցության հիմնադրամի մարտունի MTK-ի մոտ աշխատեիս, հետո բարեկամություն ասալ նորից եկտիր, մի ժամ կետել եմ ընտրվել, հիմա արդեն չեմ ուզում։ Արդեն թող ջահելները աշխատի, 10 տարի աշխատալ եմ հերիքա։ Հիմա ավելի շատ ժամանակ կունենաք զբաղվելու ձեր տնտեսության զարգացմամբ։ Եթե գյուղապետարանի գործը ասենք քչումք միան, իհարկե ժամանակը արդեն շատ կա, կարելի արդեն մի քիչ ուրիշ ձևի զբաղված, ընդլայնված։ Չէ՞ որ ամեն տարի եկամուտ ստանում եք այդ փողը պիտի շրջանառության մեջ դրվի։ Կամ on-line-վի արտադրությունը։ Հարկավոր է on-line-ացը։ Ինչ հերանեկարներ կան։ Ուզում ծխախոտի արտադրությունը մի քիչ on-line-ին, հիմա ասենք մի 7 հեկտարա երկու տարի եթե այս պայմանները մնա, կարող է միջի մի 15 հեկտար on-line-ի։ Որ այլ մշակաբույսեր ցանեք, մտադրություն չունեք ծորենից գարուզ բացի։ Հաճար կամ Չէ, չէ, բայց Բադրիջանի արտադրությունը մեր Արցախ փորոտը ընդունում է այդ։ Կոնկրետ միայն Բադրիջան։ Կոնկրետ կոնկրետ մի հատ բադրիջան, հա ուզում մի 2 հեկտար փորձիմ լի, տեսնամ, եթե կստացվի մյուս տարի ավելի կնդլայնի։ Այսինքն դուք տարածքներ ունեք, որոնք ռոռոկվում են։ Մի 20-22 հեկտար ռոռոկովի տարածք կա։ Այդ ռոռոկովի տարածքներում առայժմ ցանում եք ծխախոտ։ Ծխախոտ եգիպտացորեն։ Եգիպտացորենը բերքը էս տարի լավ չի լալ, որտեղ կարկար գետում ջուրը վրցմակալա։ հա Մեր ջրանբարոնից դա դե գյուղի մերձակայքում, դեղ ցեմենտաբետոնի կանալով այդ ջուրը կամա դե կարկար գետում ջուր չի լալ, ծխախոտին է զորա հա հերիքալ։ Ծխախոտ գտնել 80% արտեզյան ջուրհորի հաշվին է պահալ։ Եգիպտացորենը դժվալա գրեցած ճիրինք ու եգիպտացորեն արդեն սիլոսի տակ հանձնան տոհմակայանին։ Բերթաշենում ձեզ նման անհատներ շատ կան։ Շատ կան։ Դա ինչով եք բացատրում։ Ձեռներից մարդիկ են ընդհանրապես Բերթաշենցիկ։ Մրգուացիկ, հա, մրգուացիկ աշխատավոր ժողովրդուն։ Առավոտ շուտ երընկնեմ ամգա յուրանց գործերին ու մարդիկ էլ միշտ էլ հակված են ընդլայնվելուն։ Տեղում դոփում չնլի, որ այսինքն 2 հատ 40 կամ 5 հատ 40 ունեն ինձ հերիքը, համարտ շահագրգռված են ընդլայնմալի տեխնիկային ձերբյուրում փողակտոր 2014 թվականին մեր գյուղամերձ տարածքներն էլ մոտավորապես մին 200 հեկտար ու ռելիեֆային պայմաններից ելնելա մարտիկ ռիսկ չնարալ վարձակալություն, բայց բազմամյա խոտաբուշերի ծրագրից օկտուալն արդեն երևի մին 160 հեկտար, եթե չեմ սխալվում, բազմամյա խոտաբուշեր են ցանալ։ Արդեն այդ հողակտորներն էլ մշակում են։ Գյուղացիների մեջ մրցակցությունը կա։ Կասին բարի նախանձությունա ու տա շատ լավ բենա, Թող Մարտուրյան Հարևանը Եշիվեր Հարևանը մաշինա առալ, թող ինքն էլ աշխատը ինքն էլ առնել։ Բարի նախանձությունը դա լավ է, մրցակցությունը աշխատանքի տեսակետից։ Ստորաբար ունևոր մարտիկ բարեգործություն անում են։ Մեր գյուղում չէ, մեր գյուղում մենակ բարեգործում Միրզաբեկյան Ալիկնա, մեր զոհված ազատամարտիկների բուժահամալիրա կառուցալ ու գյուղում ինքը գործատրել, որ ահագին ընտանիքն է իր մոտ իր աստները պահում։ Ինչ գործ։ Ալարաղացա դրել, եղբայրնա տնորենը հացի փորկա Ցորենը ընդունում է տեղացիների հորոջ մատանում է իր մոտ ցորենը հազնում է։ Մինել մեր համագյուղացի Իսրայելյան Ռուսլանը Ստեփանակերտ քաղաքում այն բնակում աշխատում է ազգային ժողովի պատգամավորա։ Մեր մանկապարտեզին սինթեզատորան նվիրալ, մեր արարողությունների դահլիճում 4 հատ օթափոխիչներ է դրել։ ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի դեկտեմբերի 8-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյանը։